Book 2 81 81 81อดีตการหนึ่ง geçmiş zaman 1 geçmiş zaman 1เขียน yazmak yazmak เขาได้เขียนจดหมายหนึ่งฉบับ O bir mektup yazdı. O bir mektup yazmıştı. และเธอได้เขียนการ์ดหนึ่งใบ O da bir kart yazdı. Ve o bir kart yazmıştı. อ่าน Okumak. Okumak. เขาได้อ่านนิตยสารหนึ่งฉบับ O bir dergi okudu. O bir dergi okumuştu. และเธอได้อ่านหนังสือหนึ่งเล่ม O da bir kitap okudu. Ve o bir kitap okumuştu. Yip. Almak. Almak. เขาได้หยิบบุหรี่หนึ่งมวน O bir sigara aldı. O bir sigara almıştı. เธอได้หยิบช็อกโกแลตหนึ่งชิ้น O bir parça çikolata aldı. O bir parça çikolata almıştı. เขาไม่ซื่อสัตย์แต่เธอซื่อสัตย์ O sadık değildi ama o sadıktı. O sadık değil ama o sadıktı. เขาขี้เกียจแต่เธอขยัน O tembeldi ama o çalışkandı. O tembel ama o çalışkandı. เขาจนแต่เธอรวย O fakirdi ama o zengindi. O fakir. Ama o zengindi. เขาไม่มีเงินมีแต่หนี้ Onun parası değil, bilakis borçları vardı. Onun parası yok, borçları vardı. เขาไม่มีโชคมีแต่โชคร้าย o şanslı değil, bilakis talihsizdi. Onun şansı yok, talihsizliği vardı. เขาไม่ประสบความสำเร็จ O başarılı değil, bilakis başarısızdı. Onun başarısı yok, başarısızlığı vardı. เขาไม่เคยพอใจ มีแต่ไม่พอใจ O memnun değil, bilakis hoşnutsuzdu. O memnun değil, hoşnutsuzdu. เขาไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์ O mutlu değil, bilakis mutsuzdu. O mutlu değil, mutsuzdu. เขาไม่เป็นมิตรกับใคร มีแต่ไม่เป็นมิตร O sempatik değil, bilakis antipatikti. O sempatik değil, antisempatikti.